บุ๊กทูสิบเดสมิทเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้วักกรชัวเดียนรีดเมื่อวานเป็นวันเสาร์วักกรเบียเซสเดียนเมื่อวานผมไปดูหนัง วักกะเอสบิยุคีโนหนังน่าสนใจฟิลมาบียอินเทร์สันตาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ชูดีเนอิรสเวดีนาวันนี้ผมไม่ทำงานชูดีเนเอสเนสตราดาโยผมอยู่บ้าน Es palieku mājās. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Rīt ir pirmdiena. พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก Rīt es atkal strādāšu. ผมทำงานที่สำนักงาน Es strādāju birojā. คนนั้นคือใครค a s tas ir? คนนั้นคือปีเตอร์ Tas ir p ป t e r i s ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Pēteris ir s t u d e n t ์คนนั้นคือใคร Kas tā ir? คนนั้นคือมาตา ตาอิร์มาร์ตามาตาเป็นเลขานุกรานมาร์ตาอิร์เซคริตาร์ปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกันเปเตอริสอุนมาร์ตาอิร์ดราวกิปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตาเปเตอริสอิร์มาร์ตาสดราอกส์